Jā, tā, tas, tas, ko grib pateikt, tas tāds nu, dzirdēts, domāju, nu, lasīts. Bet kaut kā tie notikumi, kad es pats gāju cauri, tā, tas man liek vairāk par to domāt un vienkārši tā sastimatizēt domas um, par to, par to patiesību, kā, kā es e, tā ieraudzīju, redzēju. Iespējams, tas nebūs nekas tāds jauns, bet vienkārši tāds salikt tādus uzsverus. Un tas vairāks rakstījis ir no sava, piemēram, no savas dzīves, un arī mēģināšu kopā ar jums uzzīmēt, nu, pat uzzīmēt, uzrakstīt, parādīt to, ko gribu pateikt. Un jau es sākšu, tas 17. nodaļa apstur darbos, apstur darbos 17. nodaļa 30. pāns. tās nezināšanas laikus tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Un šis viens pāns un tieši šis vārds aicina. Dievs aicina tagad visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Un tas ir Dieva aicinājums. Arī pirms 2000 gadiem, kad Mēs lūk, lūk ko lasīju, tāpat tas arī aicinājums paliek visu šo laiku, visu katru dienu spēkā, kad Dievs aicina griezties no grēkiem. Un šeit Diev, un um, Dievs aicina, un, un, un vienlaicīgi šis aicinājums i, tiek nodot cilvēkam kā izvēle. Es tevi aicinu atgriezties no grēkiem, es tevi aicinu pieņemt šo izvēli. Savukārt no cilvēka puses ir divas iespējas, vai viņš aicinājumu pieņems, vai viņš aicinājumu nepieņems. Un, vai viņš pieņems šo aicinājumu, atgriezīsies no grēkiem, liksies kristīties Kristus vārdā, vai arī nē. Un, bet Dievs mūs aicina uz dzīvību. Šis aicinājums ir dzīvības vērts. Mūsu ziņā, cilvēku ziņā, tas tā ir, tā, tā ir izvēle. Es man arī pieminēju šo izvēli. Jā, ir izvēle. Jā, un, un kas notiek? Tā varbūt ārpus mēs esam pieņemuši šo izvēli, bet turbūt tādiem vienkāršiem teikumiem, bet tomēr kas notiek, ka cilvēki, kas uh, nepieņem to, mēs visi zinām, viņš paliek tumsā. Vai tā ir gudra izvēle no cilvēka puses? Protams, ka nē. Viņš nepaklausa cilvēka dieva aicinājumam. Mēs zinām, ka nu, tie, kas vairāk vai mazāk ir gājuši uz ielām, nu, šajā gadījumā vai uz ielām vai kā citādi, un ir aicinājuši cilvēki stāstījuši evaņģēlī. Un diezgan bieži, kas izskan, izskan, nu, padomāšu, vai tas nav man, vai daudz kāds atbildes mums ir zināms. Ja, un tad noraidošas atbildes šis aicinājums izskan un cilvēks noraida. Un mēs paši kā jūtamies, nu, mums pašiem ir, nu, Mēs zinām, ka tas ka tā nav pareizi atbild no cilvēku puses, ka mēs zinām, ka ja tev aicina uz Dievu valstību, tas ir gudriņi pieņemt. Tev nevajag vilcināties. Un tad, kad mēs dzirdām šo atbildi, nē, tad, tas, protams, nu, tas nav patīkami mums, un vēl vairāk tas nav patīkami Dievam, jo Dievs aicina, lai tu būtu šeit. Nu, un tas cilvēks, kas pakļaujas šim aicinājumam, viņš ir pieņem, viņam mainās dzīve, viņam viss mainās un tas ir uz labu, un tā ir gudra izvēle. Un sāk ar šo aicinājumu, tāpēc, lai parādītu to vienkārši to lielo, to tādu kā bildi, aicinājums, un tā runa par aicinājumu šodien. Dievs aicina cilvēku. Viņš sākumā, pirms cilvēks nonāk viņa valstī, pirms cilvēks sākās izmaiņas, viņš viņu aicina. Viņš viņu aicina izvēlēties šo izvēli, pieņemt Jēzu, pieņemt. Un tas, kas man uzrunāja, ir tas, ka Dievs ar šo aicinājumu nepārstāja, ka tas nav Dieva pēdējais aicinājums, ka Dievs ieaicināja mūsu savu valstībā, mēs, eh, kas esam šeit un kas ir daudz pieņēmuši, mēs esam pārcelt no tumsas dzīvībā, un no viens puses var teikt, viss savā ziņā, viss ir piepildīts, viss ir noticis, bet vai Dievs pārstāja aicināt tos, kas jau, ir jau ieaicināti? Un tam atbild ir tāda, ka Dievs ne, nav pārstājis aicināt. Dievs visu laiku aicina. Un tikai šoreiz tas aicinājums tiem, kas ir jau valstībā, tas aicinājums nav pieņemt Jēzu, ko tie visi izdarīs, bet aicinājums mainīties. Aicinājums mainīt savu prātu, savu domāšanu, savu attieksmi. Tas aicinājums joprojām ir spēkā atmest visu lieko, nomirt visam vecajam, apģērbt šo jauno cilvēku. Un tas aicinājums joprojām ir spēkā Un atkal, te ir tā pati līdzība, kā es to redzu, šo līdzību ar aicinājumu pieņemt Jēzu, ar aicinājumu tagad dari šādi. Un tāpēc vajadzīgi tā kaut ko, mēģināšu to uzskicēt, par ko runa ir. Un šādai katrai manai izvēlē ir sekas, vai es to pieņemu vai nepieņemu. Un tā pirmais aicinājums, ja mēs norādām pirmo aicinājumu, paklausīt Dievu un pieņemt Jēzu. Mēs zinām, ka tās sekas ir tāds, ka tu paliec vēlnu ziņā, paliec vēlnu valstībā, un viņš ir tavs kungs. Un tā no dzīvības jodaba tā, protams, nav gudra izvēle. Bet šī, šīs izvēles turpinās. Un ir tā, lai es turpinātu, līdzīgi kā Elīnai bija kaut kas savādāks, man kaut kas bija jāizdara, man arī tā bija vēlme jā, kaut ko kopīgi izdarīt, tas vairāk tā, ka mūsu pašas um, nu, mobilizēs vai kā, mēģināšu, paņemšu nu, zīmotni, flomasteri. Un ir divas daļas. Es turbūt tagad nevilkšu tādu precīzu, vienam būs vairāk, otrā mazāk, ko rakstīt. Bet pa lielam ir tā, tad, kad mēs esam Dieva valstībā, tad miesa vēlas darīt savu, vēl kas vēl nav novirs mūsos. Visas šīs lietas, ko mēs mēģināsim tagad kopīgi uzrakstīt. Vienkārši uzrakstīt, kas ir zinām, bet uzrakstīt. Bet gars aicina kaut ko citu. Un te ir tā izvēle, atkal, kas mūsos ir, kurā pusē mēs paliksim. Gars aicina, un mēs zinām no, no galotieši 25. nodaļas, mm, no 20. pantiem, ja, kas ir gara augi, un vēl citur mēs varam lasīt par to, kas divam patīkams. Ja. Kad gars mūs aicina darīt, dzīvot pēc Dieva prāta un šī paklausība garam vēdušiem gara augļiem. Uh, tāpēc no tā, ko jūs zinat, ko jūs atrodat, uh, ja mēs uzrakstītu divas daļas. Vienas, tiem var ļoti dažādas nosaukums, man ir tā vienkārši tāda, uh, kā skaistais dārs un kā izgāstoja. Ja, tad gara augļi, uh, ko mēģinās vienkārši uzrakstīt to, uz ko Dievs aicina. Es varbūt iesākšu, ja, un tu jūs turpināsiet vienkārši to domu saprast, ja arī no galotiešu piektās nodaļas, ko mēs varam atrast, ja, tad, tad mīlestība, prieks. Es vienkārši aprakstīšu uz palīdziet. Pateikšu tālāk par domu. Mīlestība, prieks. Uz ko vēl Dievs aicina? Miers. Miers. Mums, ka pacietība bija. Pacietība. Jā, var izlasīt arī galotiešu tekstu nodaļu, 20 pantu. Pacietība. Jaunā, eh, jaunajā tulkojumā tā ir kā izturība. Ierakstīšu tie, ka viņās izturība. Ko vēl? Laipnība. Laipnība. gars, Dieva gars, kas ir dzīves gars, kas mūs aicināja valstībā, viņš turpina mūs aicināt. Un šeit jā, vēl, vēl uz ko. Lēnprātība. Uh, lēnprātība, jā. Vēl, cik vien mēs zinām, kaut kur apstāsimies, bet uh, paklausīt. Labestība. Uh, labestība. Labestība uh, ah. vai labprātība vēl bija. Jā, tas pats, jā, Mārtiņš teica uz uh, paklausību, jā? Jā. Jā. Arī varbūt arī kopā ar to uzticamību. Paklausību kaut kādā mērā. Paklausību, uzticamība. Nu jā, kā nē, bet kaut kādā mērā. <laughs> ne nekā ir paklaut, tu esi uzticams. Paklaut. Jā, nu tad ir uzticamība, jā? Tad labi, jā. viens no tiem būs uzticamība. Ko vēl Dievs aicina? atturība beigās? Uh, atturība. Un šī atturība interesanti tulkojās. Jaunā tulkojumā viņa ir kā savaldība. Nu, jā, angliski ir self-control. Jā, un tas vēl ir interesanti, jā. Atturība grūti saprast, nevarēs šokolādes pietiekami mazākā. <laughs> jā, jā, es tad nevarēju saprast, kā. Kur ir? Angliski ir self-control. Jā, es šito te arī gribēju uzrakstīt, jā šis kvadrāti iekavās. Jā. Vēl. Vēl. Vēl. Un šis tev vārds būs instants tālāko pieminēšanu atvēr zirīt. Paši saraksts pilnīgs? Jā. Vēl es pieminēšu tādas lietas, kad Dievs aicina pateicību. vēl ir viena būtiska lieta, ko, kas te nav. Taisnība, jo, jo valsts ir jā, prieks un taisnība. Taisnība. Mm, svētums. Uh, jā, aicināt uz svētumu dzīvi, nu, kaut kur tas ietver, tas veido to svētumu, jā. bet uh, svētums ietrūkīšo piedošanu. Kas vēl? Man ir vēl viens vārds. Nu, tu jau neko neesi teicis. Nē, es tas, nu, tāpēc jau mums visiem tas būtu labi, ka mēs visi piedalāmies tā, nav tas, kas tikai. Man liek... Ticība? Uh, nē, pareizi. Es to, nē, pareizi, es to nevienu, bet, bet pareizi ticība ticība. Jā, man tā nebija, bet tas ir pareizi. Protams, pareizi. Vēl viena tā, es gribu uzrakstīt lūkšana, kad Dievs uz to aicina. Lūkšana. Tā, man apmēram ir izsmelts. Varbūt kāds vēl var ierakstīt, jā, vai padomāt, uh, Bet tas ir tas, uz ko Dievs aicina caur saviem rakstiem, caur savu vārdu, uz ko gars aicina. Un tad, kad mēs pakļaujamies garam, ka mēs viņam sekojam, mēs nonākam šeit. Un es vienkārši tā, nu, tas varbūt tā prozaiski skan, bet es viņu gribētu, nu, žēl man te vietu, un gribētu atstāt par uzrakstu, bet tā sanāk. Tas kā tas skaitais darbs, uz ko Dievs mūs aicina, un, un, un, un tas ir arī sirds stāvoklis, Jo no sirds rosās, mēs zinām, visas, visas tās lietas, kas mums nāk pa mutē ārā, ja, tas sākas sirdī. Un tas ir kaut kādā mērā viss attiecās uz tavu sirds stāvokli, ja pret Dievu, pret patiesību. Un ja gars tev vada, un tu viņam, pa, un ne tikai tas, ka tev gars vada, bet tas, ka tu viņam paklausi, tu nonāksi šajā dārzā neizbēgami. Uh, un tagad ir otra daļa, tā nepatīkamā kā viens no vārdiem, ka es gribētu apzīmēt pretstats skaitam dārzam, ir izgāstūti. Jā, es zinu, kā lai mašīna kādā būs priekšā, bet mēģināšu nu, pat citu, citu krāsu. Un arī, kas ņemts no galatiešiem, no kaut kur vēl, mēs, nezinu, varbūt varam būt, nu, man pie tam tas saraksts ir garāks nekā šis. Uh, zinām, mērā tā ir, tas ir pretstats no tiem, ko mēs te redzam, bet uh, vienkārši atkal priekš uh, sevis, lai vienkārši padzīvot par šiem divām lietām, par izgāstu un dārzu. Kas, eh, kas ir šī izgāstu? Kas ir prestats eh, gara vadībai, jeb kā Bībelē runā, miesa daba, vecā daba, kas rada kaut ko tādu, kā būs sākšu, varbūt pat atstāšu vairāk vietas. Te. Tā, labi, sākšu, es to varēju aiziet. Tā ir netiklība. Um, tas ir nu, no, no galotiešiem, ja, gan no jaunā vecā tulkojuma. Uh, varam varbūt kaut ko tā nedaudz izlaid, bet labi uzrakstīs nešķīstība. Sākšu. Nešķīstība. Deršana. Vai Nu, ko vēl? Māklība, melošana. Melošana, meli, melošana. Sautība. Sautība vai moderna egoisms, jā? Ja? Nu, sautība, grieķismu, latviskā, jā. Sautība. Vai nesautība? Uh, nesautība. Tas ir nesautība, nesautība, ka tā nesautība gaišana un tāds jūtas. Nesautība, jā. Nesautība. Skaudība. Skaudība. Iekāri. Iekāri. Neticība. Jā, ļoti labi. Tev būtu lielai burtiem vēlreiz. Neticība. Slinkums. Slinkums. Nepaklausība. Jā, tas ir vēl trakāk kā alkoholība. Bošana. Nē, tā klausība, bošana. Iedomājieties, ja nepaklausīt vēl trakāk nekā bušana ir. Bušana ir maz ļoti nepaklausība vēl. Tā, kas vēl? Tur ir daudz kas. Mēģinam izlikt visā, ko mēs zinām. Es ierakstīju, jā, tā tad, nu, elkalpība. Tas jau kaut kur varbūt liekas senatnīgums, bet nu, jauk. Tas vārds katrs vajadzētu tā mazliet vairāk nu, paskaidrot, jo es nesaprotu, piemēram, ko nu mūsdienās nospēsība ir nešķīstība. Un tas bija vēl strīdi arī kaut kur. Jā, jā, nešķīstība. Nu, bet tas tā, man tas vienkārši tāds uzreiz tāds jautājums, kas ne, to, to vispār visu vajag izstāstīt, jo par to tā nekad nerunā un tā arī uh, ir tā. Uh, tā šitiem par katru Te varētu pat atsevišķi. Uh, tas var būt pie kaut kādas mācības, vairāk nekā pie dieva kaut kā. Nu, jā, nu tas man te ir, uh, es pat dažām ieskicēšu no savas dzīves, vienkārši parādīju to domu, kā es tam, nu, kāpēc gribēju par to runāt. Ja, bet par katru šo te, mēs, uh, varbūt par katru, es nezinu, vai Bībelē var atrast tā par gluži par katru, bet ir par dažādām lietām, var atrast, jā, uh, nu, kur tas noved, kas tas ir. Bet tā, domāju, no šitām, jo vairāk mēs sarakstam, jo vairāk nu, mēs samērām saprotam, par ko ir runa. Jā par netiklību, nešķīstību, dažnas kaut kas slikts, jā, un, nu, varbūt to izšķetināt, to varam, varam, nu, kaut kādā atsevišķā, bet uh, varbūt dažas lietas prasa paskaidrojumu, jā. Nu, ko mēs vēl zinām? Strīdi vēl kaut ko. Jā, un tas ir uh, tāds, tā, dodas tā, bet tā, strīdi. Un tas, šitas jau tuvāk mūsu ikdienai, strīdi Ienācis vai ienācis. Ienācis šeit kaut kāds dusmas vai nu, turēšana. Dusmas ienācis ir, dusmas ir vienkārši, ka dusmās ienācis, ka tu tur ļauni. Jā, labi, un tad... Jā, kāds ir dusmas, bet es šādā domāts. Ienācis. Ienācis, ka ļaunatmenīgums vai ļaunatmenīgums. Ienācis, dusmas, dusmas. Tā. Šķelšanās. Jā. Aizkautība ir uzskatība. Šķelšanās, tas ir... Uh, Tas ir diezgan šķelšanās, ir vēl tā nesaskaņas, nu tas ir līdzīgi, bet uh, nesaska, nesaskaņas, liekas, liekas sīkumi. Bet par šito rakstīt, ka tā ir negalatība. Nu, kas mums vēl ir? Vēl, vēl ir, man tā liekas, mānīšana. Mānīšana? Melošana. Tā ir melošana. Nā, tā mums ir. Nu, aprunāšana. Aprunāšana. Aprunāšana. Kaut kāda nicināšana. Nicināšana. Nu, kaut kas var būt, jā, nicināšana. Uh, es varu cīt, uh, nu, tas, ka... Zakšana. Uh, zakšana, nu, jā, zakšana. Tas ir gan kā lai ir. fiziski. Nu, lai ir, jā, zakšana, nepiedošana. Man kā nepiedošana bija pārtapt man kādiem, tā man kādiem. Nu, jā, jūs runāt man kādiem, ka nav labot. Man. Nepiedošana, traka lieta. Tā, kas vēl? Mankārība. Mankārība. Labi, veidosim otru. Nosodīšana. Nosodīšana? Mhm. Nosodīšana. Eh, es uzrakstīšu raizēšanās. Es to garš neaicinu. Bailes. Bailes. Bailes, tieši tā. Bailes. Liekulība. Liekulība. tev, tev uzreiz augstprātīgi laikam nebija. Ja? Es sevis tā ir tāpat sevis paaugstināšana, ja tā augstprātība sanāk. Tas jau te bija? Nē, es tā saku. Tas ir tas pats. Es, jā, augstprātībā sevis paaugstināšana. Jā, lēcams. Augst. Tiesāšana arī. Tas pats augstprātībā. Tas nav nosodīšana, tiesāšana? Jā. Augstprā... Lepnība, augstprātība, tas pats vai? Nu, mm, uzrakstam lepnība. Visu jaunu sāktu, nu, man kā rīt lietnība, pirms mm, pagušanas cilvēks bija slepens. Vēl viena interesanta lieta kā rūgtums. Zaimošana. Šeit saprināšana, zaimošana, bet dievu tieši tas galvenais, jā? Aprunāšana, zaimošana, nu, varbūt līdzības ir, jā. Nu, arī kaut kur ir, bet zudīšanās, kas ir izskanējis Bībelē daudz ieskrunā. Pāraudzēšanās? Jā, iespējams, ka ir. Um, viņa patiesībā, nu jā, patiesībā viņa ir viņa varētu likt iekalās. Savādākas aizēšanās ir tā, ka tu iekšēji, tu tā visu laiku satraucies par kaut ko, bet zūdīšanās ir, ka tu tā skā, nu, jā, skaļi tu jau tur eji un... Nu, jā, varbūt tu nevat iekals labi. Uh, vēl ir tāds... Uh, Uh, rūgtums un sarūgtinājums, es esmu pats, laikam es pats, vai ne? Stress. Tas stress, tas ir... Tas viss, viss kopā, bailes, raizēšanās. Kā stress, jā? Ja? Nu, tas kopā rada, jā, bailes, raizēšanās un Man rūgtums, tas viss rada stress. Es domāju, ko, piemēram, kristēdi nozīmē būšana? Nu, tas, tu, tu Pāvils, tas, ko Pāvils rakstīja, tas droši vien, ka vairāk bija uz to, nu, kā pesteļošana, buršana, kā vēl tulkojās attīšana, kad tur šķīvīšana, kārtas, un, nu, es domāju, kaut kas, nu, man šķiet, tas ir tā domāts. Nu, arī visu horoskopu. Horos, nu, jā, kaut kas, nu. Nu, tā ir būšana, bet... Mājticība, nu, jā. jā tad būtu... Nu, viss, kur tu nepakojot spēku dievā, bet citos varēs ilēšanu. Jā, um, nu jā tā nākotnes ielēšana, starp citu, bija atsevišķi kaut kur vēl tur, eh, kaut kur bija par to rakstīts. Tas nav tikai tā kā buršana, buršanas kaut kas savādāk. Nenovīdība ir arī tāds. Mm. Nenovīdība tas ir kā... Nu, ka tu nes, nerūpējies par sevi. Nu, nu, Jūs arī agrāk nespētu vārdu. Tāds vārds ir vienkārši. Kurā veidā? Nenovīdība. Jā, jā, bet viņš nozīmē kaut ko citu. Ko, ko viņš nozīmē, ka īstenībā? Tu tikai senieks vairāk zini, jo senieks. Es arī jā, daudz vārds nesaprotu, piemēram, ko tas tur īstenībā kā nozīmē. Tu nezini, nē? Nu, es tā, ka, nu, tā kā es padomāju, zināt, kā izskatās. Nē, <laughs> no vidība, jā, jā. Nu, tā kā nav vīrs un vārds, piemēram, vai kaut kas tāds. Nu, ka tu apsolu neizdari, nu, nu tā. Mm. Jā, jā, kaut ko. Tur vienkārši tāds vārdēšu galvenās īpašības uz kaustības nenovīdīt. Es nezinu, kas ir nenovīdīt. Nu, pietiek, man liekas, mēs... Nu, jā. Labi, parasti negatīvā vērtā. Nu, bet tā izteikšies. Tur vēl var daudz ko, nu, nu ne, daudz ko nav. Es sliktās un tad Nē, jā. jā, nu, nu tā tā doma, ko, ko mēs varam atrast arī rakstos no dažādām vietām un kādam, kā, katrā no mums iespējams, ka Nu, ir lietas, ko mēs te redzam, mūsu stiprās puses, un katram varbūt tās aktuālāk vai ko netiek galā ir nu, šitiem te kaut kur samētāts. Ja. Tā ideālā uh, uh, nu, gadījumā, protams, ir tas, ja mēs sekojam Dievam, mēs esam šeit, tajā skaistajā dārzā, un ja mēs izējam no Dieva, uh, nu, tiksim, tā viņa, viņa sakošana viņam, paļaušanos uz viņu, uh, nonākam miesas ietekmē, un, un šitā ir cīņa, tad mēs esam šeit un tā, nu vienkārši lai varētu to izsvērt, uzsvērt, jā, tā ir tāda izgāsto. Un mums nepatīk, jā, bet, nu, reizē mēs izgāsto esam un, nu, tur ārā nenākam. Un te pašā laikā tas, nu, Dievs mums aicina šo dārstu. Un tas ir tas, kādam ir jābūt kristietim, uz ko Dievs aicina. Ja? Un tas ir tas aicinājums, kas ir šie visi ir aicinājumi, uz ko Dievs aicina šodien. Un tā, tā, tā, tā viena no pamata vēstījuma, ko es gribēju pateikt, ir, ka Dievs aicina. Viņa aicinājums nav pārstājis eksistēt. Viņa, ka mums nav tā, ka vienreiz mēs izdarījām izvēli un pārstājām ienācām Dieva valstībā pēc viņa aicinājuma, mēs pieņemam to, un tagad mēs tā esam un viss, un tagad nu, viss vairāk izvēles nevajag. Bet tā, bet tā lieta, ka tās visu laiku mums ir, un tu es nonākšu tālāk. Jā, un te ir, uh, un, un tas ir tas stāsts par to, ka Dievs aicina mūs uz pilnību. Un pilnība nav iespējama, ja mēs neesam šajā dārzā, ja mēs neesam šeit, ja mums no sirds nerosās šis te. Pilnība nav iespējama, ja mēs esam šeit. Nav pilnība, un ja mēs esam šeit un dzīvojam ar šo te, uh, tas pirmkārt mūs kavē uz kaut ko daudz vairāk. Un tas, tas vecais cilvēks, kas eh, spēr ārā šitos te, ja ik pa laikam kaut kādā vietā mēs esam, ir situācijas, kurās tev ir iespēja, tev, ir, tev uzreiz parādās izvēle, ko tu darīsi. Eh, ticība vai neticība, tu piedos vai tu nepiedosi, tu paklausīsi vai tu nepaklausīsi. Ja? Eh, vai tu savaldīsies vai nē, vai būs nesaskaņas, vai būs šķilšanās un tā tālāk. Ja, tās ir izvēles mūsu uh, dzīvē, kas parādās. Un ar Dievu garu, Dievu spēkā mēs, to, mēs ejam tam cauri. Un te ir, un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka Dievs par to runā. Ja, tas nav tā, ka vienkārši nu, gribiet, dariet, gribiet, nedariet. Dievs par to runā, Dievs par to aicina. Un tas notiek katram varbūt savādākā veidā, tu uzrunu no nu, Dieva saņem, bet Dievs uz to aicina. Vai caur cilvēkiem, caur sapņiem, kaut kādiem notikumiem, caur grāmatām. Dievs aicina. Viņš aicina atmest visu šo te, to, te, to te izgāstu projām no dzīves, lai tā vispār nav jūsu dzīvē, neviena daļa no tām. Lai tikai ir šis te, lai jūs spīdētu, lai mēs spīdētu, ja, lai šī gaisma vispilgtākā un vispareiz, nu, vislabākā Jā, atsevišķi stāsts, ko tur var pa mīlestību teikt un vispārējo, jā. Tur daudz par, par atsevišķām lietām var stāstīt, jā, bet tas viss ir no Dieva, tas, tas ir no miesas, tas no tā zudušā, tas no tā vecā cilvēka, kas vēl laužās uz āru. Un, un Dieva, Dievs aicina šito. Jā, ideāli tad, kad mums būtu šitas te, un tas vispār mēs nu, nerunātu, tas nebūtu vispār vienam aktuāli, tas vienkārši nebūtu. Tas, kamēr mēs neesam nomiruši vecam cilvēkam, tas kā kas spiežās ārā, un uz to Dievs neaicina. Un te tā, jā, tā līdzība ar, ar aicinājumu, ko Dievs pašā sākumā piedāvā, aicina, Dievs turpina aicināt. Um, Jā, un tāpatās tā kā, varbūt tieši, zinot, kur tu evaņģēlijā saka, ja es runā par uh, aicinājumu, būtībā tas var teikt aicinājums nezūdīties, jā. Nezūdieties, jā, ko ēdīsiet, ko dzersiet, nezūdieties. Dievs aicina, nedari to, bet nu, ikdienā mēs zinām, nu, zūdīšanās ir vietā kaut. Bet Dievs aicina nedara tā. Mēs nonākam konkrētā situācijā, ir konkrēti vienalga saņemam rēķinu vai ko, bats, kaut kas izpeld ārā, sākam Tad Dievs saka, nedari tā, kāpēc to dari? Nu, tāpēc, ka es tāds esmu vai kaut ko tā, ka nav pareizi. Nedari tā, atmet to. Un, um, un tas, un tanī brīdī, lai cik tas tā jocīgi izskatītos, bet tanī brīdī, kad uh, mums ir kaut kāda situācija, kur tev, spra, nu, lec ārā kaut kas no šitiem te vai daudz kas kopā, tas tas pats, kad Dievs tev aicina līdzīgi kā cilvēku uz ielas, pieņem Jēzu. Nē, nē, es tagad nē, līdzvērtīgi mums, kas esam jau Dievā, tā atbilde uh, uz ielas cilvēkam nepieņem Dievu valstību, tas pats, kas ne, du, du, du, kāds no šiem tomēr nāks ārā. Tā ir tā pati izvēle, tā, tas pats mūsu nē, kā līdzīgi cilvēkam, kas uz ielas saka nē Dievam, ja mēs pretojamies viņam. Un, uh, un tad daži, piemēram, man dzīves, uh, eh, bija pagājušajā nedēļā tādi, nu, viens pagājušajā nedēļā, viens bišķi vēlāk, agrāk pareizāk, uh, viens gadījums, ka uh, ceturtdienas bija, es skrēju darbu, kā jau parasti. Un, un man ir tā, ka 8.00, nu, kur 8.00 precīzi aiziet vilcie, eh, autobus pēc pirmais uz Ugropu no centrālās stacijas, tā laukuma. Un es skrienu ārā no, nu, no mājas un cenšos 20 pār 7 izskriet, iziet tā, lai būtu. Un, un skatos atkal autobusu sastrēgumu, milzīgs sastrēgumu, parasti no rītiem ir un, un tramvajs. Un es tramvajs skrienu tieši jā, paspēju pusē iekšā un braucam. Un, un, un tas tagad bija pirmais, ka viņš astoņos ir, tad nākamais ir kaut kur 20, 25 pāri. Nu, es uz robežu, ka es varu nokavēt darbu. Un tāpēc cenšos uz tiem astoņiem paspēt, lai es atbraucu laicīgi. Un es tagad izgāju no tramvajas, skatos, jā, bez trijām, četrām, no, nu, mierīgi paspējuši tai, tad uh, raitā solī. Man jāiziet cauri tuneliem un skatos autobus, pēc pirmais izgriežās, un viņš aizbrauc, un skatu, kā viņš ātrāk, un, un man iekšā, kā es speciāli skrēju uz to tramvaju visu, un, Un, nu, zinām, situācija, kā tas reizēm ir, ka tu kaut kur, kaut, tu, tu lidās, tu, kaut, tu paspēji savu vilcienu vai kā un, un nepaspēji. Un, un iekšā, kas notiek, uzreiz ir, nu, meklē, nu, gluži nevainīgo, bet, nu, un, un es esmu kaut kur šitien, te, es esmu kaut kur no vienām, ka, nezinu, kur es to varu uzreiz pateikt, nu, stress, uh, raizēšanās, jā, nu, nu, apmēram tas, ja, kaut kas nāk ārā. Un es vienkārši par šīm lietām domāju, un, un, un es to visu nosteigtu, ja, vienkārši cietu, kā teikt, nost, un vienkārši sāku slavēt Dievu. Un Dievs, tu esi varants, un man iekšā ir, es nokāpēc, Dievs, slavu Tev, slavu Tev, Dievs, un, un kā es varētu viņam ieklēt slavēt, un Dievs, jā, labi, augbas aizgājnieki, kas būs, otrs aiziešu uz veikalu, nopirkšu sulu. Un aizgāju uz veikalu, uz rimītu, mierīgi nopirku sulu, ko es gribēju izdarīt, notiek kaut cepums, nāk kā aizbrauc ar nākamo autobusu un viss. Un tas ir tas aicinājums, ka tā izvēle, kas nu, rodās, ja, ko tu darīsi, un es zinu par šīm lietām, un, un tagad tā izvēle, ko tu darīsi, un, un tai vietā, jā, nu, sāc slavēt Dievu, un nebija uzreiz tam mirklī, tas pirmais ir, aizgāja, mans autobus, ja, es taču skrēju uz viņu, un, un vienkārši labi, Dievs, paldies, vienkārši nav vaļā šis mani neietekmē, es ar šim te visam miris, es, va, šitas man vairs neietekmē. Aizbrauc autobus, aizbrauc autobus, slaudījām, sēdiešu uz veikalu, kaut ko nopirkš, ja? Nav stresa, nav raizēšanās, nav zudīšanās, nav varbūt pat zaimošana, kas nāk, rūgtums, tur kaut kas nāk ārā, ja kaut kāda vēl, ai, ja tā, tad tā kaut kas, ja, un Nē, šitam es esmu nogriezis no savas ķermeņa, visam tam miris, mana miesa, mans gars to nepazīst vairāk. Es tur neesmu. Kaut kas ir nokavēts, slava Dievam, miers manī valda mīlestība, prieks, ticība visu laiku, online režīmā. Man šis te visu laiku darbojās. Man nav stresa, es to nepazīstu. Jā, tev it kā Mārtiņš šodien pieminēja, kad runāja, kad uh, notikumā ar Jēzus par vētru, Jēzus uh, laivā guļu mācīja, vai tev tas nerūp? nu, stress, tur ir aiziešanās kastu, mēs iesim bojā. Ja es, kas Pēteram mierā, jā. Nav ne stresa, nekā, viņš nepazīst to te, viņam tas nav. Tas viņam nav. Tas, kas, ko Dievs aicina. Uh, otra lieta, kur bija mm, piemērs no kāda pārstājas atpakaļ, kur Dievs reāli runāja uz maniem ar vienu grāmatu, ko es biju pabeidz lasīt, tad Devis, Devis Robertsons par svēto garu Un tur tā ir interesanti, kā Dievs parāda cilvēkā. Nu, nu tā es vienkārši vairāk, vairāk saprotu, kā Dievs rūpēs, kā Dievs turpina aicināt uz pilnību. Bija viens notikums, kur vajadzēja nu, aizbraukt pie cilvēkiem bija tā doma braukt, un, un es meklēju iegādes, tu, lai nebrauktu. Es pat biju tā, ka es kaut kur sirdī lūdzu Dievu, Dievu dod man kaut kādu citu notikumu, lai es tur nebūtu. Tad es teicu, ka jāizbraukšu, ja, un es meloju. Bet es to tā, tādā mirklī, nu, tā, nu, to nedomāju vienkārši, nu, viss kā jā, jā, jā, bet te pašā laikā mana sirdī bija nepareiz, nu, es eh, negribēju to darīt. Un, un interesanti, es lasu šo grāmatu, Dēļas Robertsons par uh, svēto garu, par lūkšanu nemēs un visu. Un, un interesanti, <laughs> tāpat kā itīgi ar to lūkšanu namu, ko um, Johannes bija rakstījis, kur uzrunāja par svēto garu, kā viņš vada, un tas ir viss kopā. Un es lasu, un Dēļas pēkšņi viņš runā par baltiem meliem. Un viņš apraksta precīzi to, kurā es biju, to situāciju kā viņš min piemērs, es neatceros to nodaļas nosaukumu, es tagad reiz neatradu, bet līdzīgi, ka cilvēki, viņi pasaka, un, un viņš runā tieši par uh, pilnību, kā gars vēlas, lai tu pieaudz. Un šie ir baltie meli. Un es tā domāju, nu, baltie meli, nu, tā ir tāda, nu, baltie meli, jā, man, kā man nav, es lasu, un tur tieši situācija, kāds cilvēks, uzaicina otru uz kaut kur aiziet, un tas cilvēks saka jā, bet tajā pašā laikā viņš lūdz citam, lai viņam piezvana, lai arī kā viņu atrunā, un lai viņš kā iziet no tās situācijas. Viņš saka, tie balti meli, tu melo, un, un man tas tā uzrunāja, e, un es pilnīgi sapratu, nu, e, nu, pat nesapratu, tad bija tā kā atklāsme, tagad tāds, e, nu, garā, tu saproti, tu darīji nepareizi, tu meloji, ka tu gribi braukt, ka tu brauks, jā, bet tajā pašā laikā tu melo, un tu meklē iegans, lai nebrauktu. Un, ir, un tas ir, un tā ir melošana. Un man Dievs uzrāda, tu meloji. Jo, un man tā, nu, nu ir nu, nu, tā ļoti nu, slikti paliek tādā ziņā, ka, nu, jā, Dievs, es meloju. Un Dievs uzrāda, ja, ka gars, eh, viņš ved, viņš ved tevi uz šo te pilnību, uz šo, nu, mm, skaisto vienalga, kā mēs nosakam, dārzu, ka šeit tev ir jābūt, tu melo, tu dari nepareizi. Un tas ir eh, ka Dievs redz tavu dzīvi, un viņš redz, ka tu viņu lūdz, un, un es tam laikā arī lūdzu Dievu, un Dievs uzrāda uh, šo lūkšanās. Uh, Pēkšņi tas, un tā grāmata runāts instantā veidā rokās, nu, rokās ne internetā, un es viņu sāku lasīt, un Dievs zina, ko, ko tev jādara tajā laikā, un viņš veido šo, viņš zināja, ka man būs sirdī šī aprēkošana, nu, melošana konkrēti baltiem elkām, tā jūs nosaucat, ja? Un viņš man saulēcīgi parādīja, ka hop, tu melo. Un, un es tev, es tev esmu runājis par šitām lietām, nevis par šitām. Un viņš tev ved ārā. Un tā ir tā, ka, kāpēc ir tas, eh, zinām, vairāk, kāpēc gribēju par to runāt, ka Dievs ved, viņš vada, un viņš vada uz šeieni, viņš nevada uz turieni. Tā ir vecā dzīve, vecais cilvēks, kuram ir jānomirst, ja? lai tas tev nenāktu ārā. Ja, un es patiesi, ja, un tā bija tā mācība par patiesi, es nezinu, vai tu biji patiesums vai nē, bet uh, nu, taisnība, patiesums, jā, ar to pierakstīts, jā, esi paties. Un tas, jā, ko Dievs vienkārši garšanā, esi paties, jā, nemelo, esi paties. Jā, tajā mirklī, uh, mēs kaut kā darām, mums nepazūd mūsu dievbērnības status, jā. Mēs, nav tā, ka Dievs mums izslēdz no savas valstības, vienkārši viņš mums pilnveido, jā, un, un tas ir, uz ko viņš aicina, lai esot šeit, Dievs tev paver lielākas iespējas, kā tu vari vairāk un vairāk nest augļus, kalpot cilvēkiem un tā tālāk ar šitiem tu vienkārši tiec bremzēts un vienkārši tiec gāzts zemē, un tur ir vēl nav vieta un viss kaut kas. Jā, un tas tāds notikums, kur uh, vienkārši saprot, ka Dievs par tiem rūpējās, un, un, un te ir ļoti, nu, no savas dzīves redz, ka tā ir diezgan liela nu, tāda paralela, um, nu, um, paralela, tā teikt, ar to, ka tu lūdz, ja, un lūkšanā Dievs tev atklāja lietas, Līdzās tev <laughs> došu. Es jā. arī gribu došu pateikties. Es jau zinu, kas ievām jāprasa pēc tam. Jā, jā, es pateikšu, jā. Nu jā, tas ir tā doma, ka Dievs mums vada, un viņš, viņš ir par mums online režīmā nomodā. Jautājums, vai mēs gribam turpināt šo nu, svētapšanas vai kā šo, šo ceļu, ceļu, šo dāru skaisto, Jā, vai, mēs, vai, mēs tam, vai mēs to arī gribam? Un Dievs ļoti vēlas to. Viņš uzrunā kādu, varbūt tiešām tagad pateiksiet kaut ko ja, savā veidā. Jā, un tad es, man te vēl ir diško pielikt. Jā. Jā. Jā. Man, man ir jautājums. Satiek cilvēku, divi kristieši satiekas, jā. Eh, un eh, viens kristietis prasa otram kristietim, kā tev iet, un tam otram kristietim iet reāli slikti, viņam nav tur darbs, viņam nav bijis ko pāriest tajā dienā, viņa tūlīt eh, liks ārā no dzīvokļa, un, un, un viņam ir ļoti slikts attiecības arī ar Dievu, daļ tā visa palikuši un tā. Un tad ir tas moments, nu tas viens labais kristietis, <laughs> kur viss ir ok, prasa, nu kā tad tev iet, un, un kā Kā tam kristietim tagad ir jāatbild tam otram, lai izvairītos no zudīšanās un melošanas? Lūdzu, par mani. Jā, uh, pat, nu, tas ir patiesums. Nu, kā, tu, tu, tu, tev ir situācija tāda, ies, nu, mēs tagad nezinām, kas Bet tas... kā tas ir. Kas, ko nozīmē vārds zudīties? Nu, kad tu zūdies, ka tev neiet, man neiet, ka tu nevērsi savu uh, saucienu uz Dievu, ja? uh, 91. psalms Uh, es tev vienkārši domāju, ka es zinu, tā, es zinu ka tā teorētiski ir, bet kā tam kristietim... Uh, Tāpēc ļoti daudz tā ir, jo atbildes cilvēks uzskata, ka viņam tas ir grēks, ka tagad kristietis es nezinu, tad tu saki, man liekas, nu, ka es nu tiešām... Kā man tagad nav, rīkoties, ja es esmu sliktais, nu, kam ir galīgi sūdīgi, <laughs> vienkārši rūpīgi izsakoties. Bet, nu, kā atbildēt tam kristietim, kuram, iet, nu, kuram ir tā situācija? Nu, tāda? bet tā, uh, nu, bet kā tā, atbildēt? Nu, nu labi, satiecamies, ja man būtu tā, ka tiešām tur viss kaut kas e, satiec un jā, klausies, man nu, kaut kāda divainas lietas notiek, jā, es, um, jā. <laughs> Bet es, nē, esmu, viņš jā, jā viņam par ticību dievu vairs nav. Man atklāja, jā, vai tur kaut kas tāds, e, nu, ir šīs lietas, man liek iet tur veselība vai kaut kas, jā, nu, man ir, nu, nu reāli tas tā ir. Uh, Bet, saprot, tu, tu, tu parādi to kā fotografiju, to situāciju, kāda viņa ir. Bet kas bet ir tas sūtīšanās? mm, par uh, tad, kad tu par to žēlojies. Nu, piemēram, tā pati situācija, kā tas kristietis zudās un kā viņš vienkārši pastāsta, ka viņam neiet labi. Ticība, ka uh, zudīšanās iet, vien, uh, es gribētu teikt, zudīšanās iet roku rokā ar neticību. Nu, bet tam cilvēkam jau arī slikti, daļa tā visa Dieva arī paliek. Un, Nu, tie, nu, tas ir, ka viņam zūd ticība kaut kāda iemesla dēļ, kaut kur apgrēkojas, sarūpnies, būs piemērs, un pastāstīšu no Bībeles, un viņš sāk grimt, un tā ir tā neticība, nu, kā, kas iezūdās. Kā sūdītos, piemēram? Tā ir, ja neiet, un vispār neiet, un es esmu lūdzu, un Dievs neatbild, un viss, un tu sāc izplatīt, nu, tu baumo par Dievu, ka viņš ir slikts. Tā ir, ka zaimošana. Nu, bet tā, tu, tur, tur jau ir daudz kas ietverts. Zēd, zūdīšanās, nezinu, stress, rūgtums, nu, bailes par to, kas tev Nē, nu būs. Nē, nu jā, ka tu sūdzies cilvēkiem par to, ko tu vēl neesi pateicis Dievam. Un, ka tu, ne, tu, tu liekas uz cilvēkiem, tu atbildīgi. Līdz ar to, jā, tu neesi gājis pie Dieva un vispār teicis. Nu, Zin, ka man šitā situācija nē. Man liekas, ir vajag pareizi, ka tev, nu, ka tev patiešām, nu, ir sirds smaga un viss, un ka tev pajautā, kā tev iet, un tad tikai tāpēc, ka tu, ka tev it kā kā kristietim vajadzētu iet lāpi, Jo nu, taču pāri visam ir Dievs, un tad, kad tu esi tas, ka tu esi pestīts, un tad vai ir pareizi, ka tu atbild, nu, at, nu tas nekas kā acīs nav prieks, bet tu atbild, ai, man visam labi. Jā, vai tas Tās ir grūti? Tā ir tieši tā manā bija situācija, kad Dievs runāja, ka vienkārši tu melo, tu, tu kā rādi, jā, brauksim, viss darīsim, un, un patiesībā, mm, kā varētu nebraukt, jā, un tad tu melo. Un, kā tad jāatbild? Uh, izstāstīt patiesību. Nu, pagad, nu, bet tas ir, varbūt, labi tevis izstāstīt patiesību, bet, nu, piemēram, es nezinu, satiek no citas draudzes kādu, nu, nu, kā tev iet? Nu, bet tā ir sejums, ko man atbildēja. Bet, kas, bet ja tā padomā, kas varētu būt slikts, ja, kad, nu, tiešām, nu, tev, nu, nezinu, nu, tur bērni neklaus kaut kas tāds, ja, un vienkārši tu, tad, ja mirklī, tu lūdz Dievu, un kaut kas, nu, grūti, saka, klausies, es teiku, nu, grūdzinu, tur tāda situācija, bērni neklaus šitā, nu, ir tā, kā ir, bet, nu, slāv Dievam, ja, tu, saprot, viena lieta, zini, tā, viena lieta, ka tu pastāsti, Un tu vari pastāstīt daudz ko, kā tev iet otrliet, kas tavā sirdī notiek. Vai tu savā sirdī slavē Dievu, vai tu savā sirdī pasako to, vai teikt, slavu Dievam, tu esi mana pils, tu esi zem taviem spārniem, tu man pasargā kā putnu no ķērēts ilpas, tu man pasargā no iznīcinātāja mēras, slavu Dievam, tu man izglābs no visām manām problēmām, jā? Ja? Jā, man tagad ir grūti konkrēti, jā, man tur ne, nepaklausīt, tur kaut kas tāds ir, jā, bērni neklausās, slavu Dievam, Dievs, es zinu, tu to redzi, tu man atvisinās, jā, tu ej kā uzrētājs cauri, un tu viņam pasaki, jā, Situācija tāda, ka konkrētā tur, nezinu, bērns nav mājās, tur es nezinu, nu, darbā, tur kaut kas vēl, un, un kaimiņam kuru reizi nopūta, nu, es viņam runāju, jā, bet slavu Dievu, Dievs, jā, Dievs izvedīs, jā. Un otram kristietim no otras puses, ja viņš redz to, viņš tad klausies par tiem aizlūkšu, jā, brālēm, es par tiem aizlūkšu, jā, aizlūdzam par to, ka no tās sarunas, ka tā saruna nav tā, ka divi kristieši sarunājas un beigās. Bet ja neticīgais prasa neticīgais arī vai neticīgie draugi arī var tevi prasīt. Kā nu, tad tas maina kaut ko? Nu. Tad saka, ir labi. Ar Dievu vienmēr labi. <laughs> Jā, es zinu, nav, kā dzīvot, nav pēc, tad Dievu vienmēr labi. Ko es nekristēt? Nu, tiešām jautājums, kurā brīdī tu melo. Nu jā, tas ir jautājums. Bet, bet saprot, te ir tā viena lieta, kad... Uh, Nu, tu, nu, pasties, nu, gribās, pat, nu, mēs tā sākam ikdienā, kā iet, ne, nu, tā jau nekas, un, un, un, un tā pašā laikā tu beidz sarunu, un tu esi noraudājies, ja, un, nu, nu, kur tu mēs, nu, nokam, tu nī, nu, tu biji, protams, meloši, mēs, nu, melojam sev, un tā ir piespied, nu, tā ir arī disciplīna, ko es gribēju pateikt, ka tālāk, ka tu piespied sev nemelot, ja, nu, tev iet liks, saka, jā, klausies, Tad ir kristietis, paldies varam un aizlūdzam ja, par to, ja iereiz tev es saticu aizlūdzam par to, ja iesiet par cāršanu te vai kam. Nu, bet nemelot, jā, es, nemelot. Man, man piemēram, ļoti... Gudri atbildēt. Ar nezinu. savu dzīvesveidu man ir ļoti grūti nekristiešiem izskaidrot, ko es citdienā daru. Mm. Un, nu, kad es teikšu, ka es vienkārši strādāju kaut kādā ofisā un kaut ko tur ņemos, tā būs tad melošana. Un, ja es uzreiz teikšu, tas viss ir kristīgs un tās kaut kādas misijas, un vēl kaut kas, un ko tas cilvēks. Un man visu laiku tas izaicinās. Es saku, Dievs, es negribu melot, un es negribu arī teikt nepat, nu, tādu daļu no tā visa. Jo, ja tas pasaka tikai daļu, tad to tas cilvēks pats kaut ko var pieņemt, un tas nebūs akāporēt. Tas, tas, ko ikdienā saskaros, tas Dievam prasu, kad es jau neesmu savādāks cilvēks. Nu, Man liekas, ka jāmeklē tā identitāte vēl joprojām. Un, teiksim, arī kā mēs tam grūtībām tiekam cauri tikai to, ka, es, nu, ka tu slavē Dievu, tāpēc, ka tu zini, kāds ir Dievs. Un, un tu, tev neatliek nekas cits, kā viņu slavēt, jo tu sev atgādini par to, kas ir Dievs, un tad tu beigās var saprast, ka šīs grūtības tev nāk vai nu tev par labu, vai tas nav no Dieva, un ka Dievs, nu, tev to noņems. To, nu, Nu, tas ir tas, ko es redzu tajā. Un, ja tev ir slikti vai kas, un tāpēc arī, kad ja tev kāds prasa, kā tev iet, saka slikti, bet es zinu, ka Dievs tajā visā ir pa vidu. Un arī nekristietim to var teikt, jo nu, lielākā vai mazākā mērā pēc tam tā būs liela lieta. Nu, tas, tas ir par to, kur meklē. Un mākslā zudīšanās ir tas, ka tu Vispār neesmu neko dievam pateicis, un tagad es eju pie īmas un stāstu, cik man nu, slikti priekšā. Jā, zinu, ir rakstīts, ir rakstīts, nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk dievam priekšā, ir vienā pielūkšanā lūkšanā, un tad dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās tavu sirdi, Jēzu Kristu. Tā ir vēstība. Tur, jau ir, tur jau ir pateikts, ka pirms tu to neesi darījis, tad nemaz labāk muti vaļā nevar. Nu, tā ir tā. Ir. Tā ir tā, nu, tā, ir tā zūdīšanās, ka tu ēdies vispār mm. cilvēkiem, tu vispār Dievam neko neesi teicis, un līdz ar to Dievs saka, nu, tu pie tevis sastāvs, nu, nu, tas pats ir viens. Galīgi, tas pats ir jāsīdz otrās reizes, tu esi par to uz Dievu. Nē. Es par tevi tā. <laughs> nu jā, kad tā. <laughs> tā. Bet, tev, nu, bet tāpēc, ja tu esi, nu, tu esi šeit un tu esi nu, gudrs kristies, tu viņam, tu viņam gribēs palīdzēt. Domāju, Nu, jā, nu, ko Mārtiņš saka? <laughs> Apkopojumā. Viņš ir saucis procesā. Es neesmu gudrs rakstījis. Bet tev ir noteikti arī mācīt. Tas ir gudri, nevis negudri. Vai rakstīt, arī? Bet tas, ka būs grūtības, to arī, un to mēs arī rakstos rakstam, tas nav nekas nenormāls ar kristietim grūtības. Pēc Pāvilam, ja, no nu, tirmai nu, situācija, Pāvils cietumā, viņam, viņam, nu, būtu fantastiskais tāds nu, situācijas dramatizējums, bet nu, biezam telefons, ko dari, kā iet, es esmu ķēdējis cietumā. Nu, viņš melos, viņš nē. Viņš, mēs slavējam Dievu, pievienojas lūkšanā, jā. Nu, viņš pateiks, jā, nē, labi iet, labi iet, jā. Kaut kas tad tu vēl pāmet rodas? <laughs> Nu, vienkārši viņam tā ir, viņš ir grūtībās, viņš ir nāves briesmās bijis, jā, bet viņš, bet kā viņš nobeidz to visu? Arī psalmos, ko Dāvids saka, Dievs, nu, es tur tos klausus no galvas neatceru, bet viņam, ko viņš saka, viņam grūti iet, tur ienaidnieku vajā, visi par viņu, nu, tur nu, virsū viņam grib viņu iznīcināt, ja? Man liekas, Dievs, tu esi svarēts, ja? Un tās grūtības mums ir, es domāju, katra mums savādākā vai mazākā mērā man ir, es domāju, ka, nu, citiem arī varētu būt. Ir šīs grūtības, un viņas ir reālas, viņas ir, un tas ir izaicinājums, um, ir, kur vēlas tev sikt un, un kaut ko mēģini izdarīt, ja? tā, tā, tas tā ir. Un, man liekas, tas nav tā, ka kristietis un nu, itin, tas tā ilūzija izveidojas, ir kristietis, jā, un, un tagad tu visu tikai smaidīs. Kā ir, varbūt ir cilvēkam tiešām Dieva žēlstība tik liela, ka viņš tā arī dzīvo. Ja, bet, nu, ir tā, jo es nezinu, tas nav nekas, ja, ka tu, nu, jā, ka pasaka, es, nu, nu, ir tā mazliet grūti tagad, ja, bet uh, es lūdzu un Dievu, un Dievu viss būs labi. Galvenais, ka tu, nu, ka tā saruna, nu, cik es tā saprotu, viņa nebeidzās uz tādu, ka uh, eh, gan viens, gan otrs, gan tas, kas prasa, gan tas, kas atbild, saka, jā, nu, tā, nu, tā jau, nu, jā, traki jau ir. Nu, jā, nu, gan, gan jau, gan jau. Un tad gan ir traki, ka ticība nav nevienā, ne otrā. Un tad klausies, un ja tiešām mūsu kristies, viņam, viņam ir Dievs pacēlā, viņš ir viņam visnotiek, un piezem Dievs viņu ved uz šo sarunu. Ne, ne, nekas nenotiek bez Dieva ziņas un viņi kaut kā slikti ir un klausies, viņš tieši piezem un pārvar vai uz ielas satiek, klausies, grūti klausies, tu aiz, aizlūkšu, viņi klausies, varbūt tev kāda nauda aizdot, kaut tā. Es nezinu, kaut kas tur, viss kaut kas var sākties, jā, ja? un, un būs aizlūkšana un viss, un, un vienkārši, ka tas tev, un tā ir tā sirds, tas ir tas sirds stāvoklis, kur tu esi to visu. Tas, kad uh, grūtības nāk, neatkarīgi no tava sirds stāvokļa, grūtības var nākt, bet jautājums, kā tu viņam atbildi, vai nu tu uznāk grūtības, tu esi kaut kur šeit, vai mums nav grūtības, un tu esi šeit. Jā, vai nu es nokavēju autobusu, un es, ai, tie autobusi vienmēr tā kavē, un vispār tā valdība, ja? un Nē, nu kam šeit. tu dod godu? Kā Go, Kristus? Nu arī. Kam nu arī. tajā brīdī tu dod, tu dod godu kaut kādām problēmām? Jā. Kas tur bija par Goliātu, kad nestāstīja citiem, cik liels ir tavs, tavs problēmas, bet tās problēmām sklāstos Dievs, nestāst visiem, cik tas Goliāts tev liels, bet stāst to, cik liels ir tavs Dievs. Nu, jā. Nē, vienkārši ienāca prātā, ka ir tā raksturvieta, ka priecājieties tiem, kas ir priecīgi un raudiet ar tiem, kas nu, raud. Un, man liekas, ka arī būt kādreiz skumjam, tas nav uzreiz slikti. Un arī raudāt ar kādu, kurš raud arī nav slikti. Protams, tas nevar būt tādā pilnīgā bezcerībā, bet, bet arī izdzīvot to sāpju. Jā, nu, tas nevienmēr ir kā nepēc. Jā, Katrs liekas, ka no sirds pārpilnības mūža runāts, respektīvi, ja tev sirds ir pilna ar visādām no nu, tādām lietām, tad arī, kad tev kāds pajautās, tad jau tu arī uzreiz, nu tā kā, tā arī ir, kas tev sirdī ir, kas tev valda sirdī, to jau arī tu to dārā. Es drīkst, es, ka man nenovīdībai mūdzu, ka jau tiekamās, ka tā ir ļaunprātība. E, respektīvi, es jums izstāstīšu piemēru, tas būtu tā, ka, piemēram, e, no tev tur nu, kāds nepatīk, kaut kāds kaimiņš, un, un tu tagad, eh, piemēram, nu, Es nezinu, piemēram, tev liekas, ka viņš tev ir, nu, pieņemsim, tavā pusē jābūt <laughs> nozacis no ābeles, un tu viņu ābeli uzber sāli, lai, lai viņam vispār nav. Tā, tā, ir, tā ir nenovīdība. Un eh, vēl es jums varu izstāstīt, vēl ir tur, vai pierakstīt ātrasirdība, es tur nav pierakstīta, par ātrasirdības jums izstāstīšu, kādreiz Dāņa stāstīja Pandaršu kad eh, viņš teica, ka tas pirmais, pie kā viņš sev pieķēries, bija vienreiz viņš parkojās kaut kādā vienā stāvvietā. Un viņam, es nezinu, vai buferi vai kaut kas tur viens piebrās, un pirmā reakcija bija, lai tā, tu ko, ja? Un tad viņš saka, viņš reiz sev pieķēra, nu, ka, vau, ka, nu, trā, nu, ka tā ātrasirdība, tas ir kaut kas pilnīgi nekontrolējams, ka tu viss kā pārāk pirmais, jau, kur tu brauc, ja? Un, bet, nu, kad viņš tajā brīdī rītīgi ir, nu, nofiksējis to mirkli un, un tā, nu, jā. Nu, tā ir atrastība, un tas ir pretējs, cik es saprotu savaldībā, jā, atrastība. Nu jā, nu, tas tā, tik tālu. Uh, vēl viens piemērs, uh, tie ir no Bībeles um, par šīm lietām, par mūzu, un tad vienkārši noslēgt ātri um, tā, tā noslēgdošo daļu. 106. psalms uzrunāsim sestais psalms, viens notikums ar mūzu. Teikam, ka tā atstāst 106. psalms 32, 33. Vairāk par to ir 5. mūsu grāmatā šis notikums pie vienas klīns, skaļ ūdeņiem, laikam, savs. Bet tā doma ir tāda, 107. psalms 32, 33. Tad graudis viņu apkaitināja, tad Dievu, ja? Tad graudis viņu apkaitināja pie strīdas ūdens, un mūzum bija jāpiedzīvo viņu dēļ ļaunums jo viņi, pretodamies viņa garām, sarūktināja viņa mūsu sirdi, un viņš teica neapdomīgus vārdus ar savām lūpām. Ja, un te ir vienkārši tāds uh, piemērs no tā, ka mums bija kaut kāds notikums, varbūt to varbūt realisīt, mēs mūsu piektā mūsu grāmatu minēt. Kaut kur jāpar to, kā, kā Dievs teica, runā uz klinti, un Mozes nerunāja uz klinti, bet cita klinti. Ja, un, un Un, un tad, tad viņam cilvēki pretojās viņa garam, un, un šī pretošanās, viss, kas notiek, viņam mūzes klausītājs, viņš tik daudz darīs, un tomēr viņam ienāk rūkums viņa sirdī, viņš sarūktinājās, un viņš šajā te esot šeit, kādā no sarūktinājuma, kur tam mums bija, viņam tas ir sirdī, un viņš izsaka neapdomīgus vārdus. Un tie vārdi, nu, daudz maksāja vēlāk, ja? Vienkārši tas ļauna, tā, tā, tā ļauna, tā, nu, tā sliktā daļa, kas cilvēkā reizē nāk ārā un viņa rada sekas. Ja mūsu gadījumā tie bija neapdomīgi vārdi, ir ja rakstīts neapdomīgi vārdi Bībelē, un par mūsu tas ir tā nopietni bijis, jā, un tas vienkārši rada šo te rūgtumu. Rūgtums ir, rūgtums ir, uh, tu pakļaujies rūgtumam, jā, tas vecais nāk ārā un, un sako rīcība, un šī rīcība izdara graujoši sekas tavā dzīvē. Ja, ja būtu šeit lēnprātība, um, ja, tad tas nebūtu noticis. Ja, un vēl, domāju, nu, mēs varam atrast vēl piemērus, kas uh, parāda, ko, ko atrašanās tenī izgāst vai ko tas ir rada. Ja, un, un ir tā, varbūt tā lēnām noslēdzot, vēl ir tā viena lieta, ja, tāpēc arī ir svarīgi, kad ir sāpulces, uh, sanāk kopā un saka, kā tu ir gājis un nu, ko tev Dievs ir runājis. Un te ir tā būtiskā, kur arī mācītājiem mācījos, ka, ka viņš saka, tas, ko Dievs saka vienam, viņš saka visiem. Un, ja, teiksim, Madarē vai Mārtiņam Dievs kaut ko pasaka, ja, nu, teiksim, tu pazīmo vai kādu, kaut kādu lietu uzrunā kāds pāns, ja, tas ir vienlīdz svarīgi citiem. Varbūt viņš nav saskaries to dzīvē kaut kādu, ja, vai kāds piedošanas moments, vai nu kaut kāda atklāsme, kaut kāda lieta, ja, un tas nav tikai tā, ka Mārtiņam Dievs ekskluzīvi atklāja to. Atklāja, jā, bet tas ir līdzvērtīgi visiem, un, un ir gudri to ņemt vērā, ja Dievs runā. Ja Ja, to, ko Dievs saka vienam, to viņš saka visiem. Uh, un tad ir uh, un tieši tā iemesla dēļ, ka tas ir ļoti svarīgi, un tas ir svarīgi, ka Dievs joprojām uz to visu aicina. Ir uh, rakstu vieta, ko es gribu tā izlasīt, uh, kā uz to rīkot, ko, piemēram nu, tā, varētu nosaukt, ko, ko, ko tad darīt. Salmans mācītājs uh, Viņš bija gudrs vīrs un viņš runāja gudras lietas. Un viena no tām, ko viņš teica, Sālmāna 7. No, 7. nodaļā no 1. līdz 4. pantam. Sālmāns 7. Sālmāna pamācības, vai sapām var 7. 1. līdz 4. Mans dēls iegaumē manus vārdus un saglabā sevī dzīvus manus baušus. Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus manus baušus, un ja tu glabāsi manus likumus kā savu acu raugu, tad tu dzīvosi Piesien tos pie saviem pirkstiem, uzraksta tos uz savas sirds plāksnes. Uzrunā gudrību sacīdams, tu esi mana māsa un nosauc atziņu, atziņu par savu draudzeni. Ja teikt tā, es gribētu pateikt par to, ko Sālmans, viņš bija gudrs un viņš zināja, ko raksta. Ja viņš raksta par gudrību, par atziņu vārdiem, viņš ir piesien to pie pirkstiem. Vienkārši tad, nu, Nu, tas ir tā, burtiski paņem, vai šis te konkrēti šis te, tev ir piesies kā pie pirkstiem, lai tas tev ir visu laiku priekšā, ja, vai tas tev vēl vairāk, vai tas tev ir sirdī, ja, uzrakst to savus un, un savus to par, nu, tas ir tas mērķis, ko tu ej. Uh, vēl uh, piektā mūsu seši, kaut kas ļoti līdzīgs, bet tā tas princips, tas, e, ko Dievs aicina darīt, Piektā mūsu sestā, varbūt jums tāds izlasīšana, jā, ja? tad piektā mūsu sestā nodaļa, piektā mūsu sestā nodaļa no sestā līdz astotam devīt, devīt, piektā mūsu seša no seša līdz deviņi. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīt tavā sirdī, un atgādini to saviem bērniem, un runā tos sēžot savā namā, un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties, un sien tos kā zīmi uz savas rokas, un liec par zīmi starp acīm uz pieres, un uzrakst tos un liec pie sava nama durvju stabiem un pie saviem vārdiem. Un tas par runa par balsību, par visu, bet tas, tas ir runa par Dievu vārdu, ja? cik, cik nu, līdz kādai pakāpē Dievs to paceļ, ka tas tev tam jābūt, tu, tu atver roku un viņa tev ir, ja? tev visu laiku tam jābūt ir pretī, tu, tam ir jādzīvo, līdz tev ierakstās sirdī. Un, uh, un tā, jo ir tā lieta, kad um, pirmā, um, varbūt vairāk rakstīt, bet gribu to vienkārši tā pabeigt tā, daudz, ko gribēju pateikt, pirmā korintieša, ko Pāvils runā, pirmā korintieša vēstulē trešajā nodaļā, no pirmā līdz trešām pantam, Ar jums, brāļi, 1. korintiešu 3. nodaļa no 1. līdz 3. pantam, ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem kādiem bērniem Kristu. Es jums devu pienu un smagu barību. To jūs nevarējāt panest un arī tagad vēl nevarat, jo jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūsu starpā naids tildes, ja naids tildes šitas te, tikmēr vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Un tā kā pārlās, tā kā nu, ieskat, jā, jūs tur strīdaties, šķeļaties, un jūs kā miesīgi cilvēki dzīvojat, es jums neko nevaru vairāk pateikt, jūs nespējat, nespējat to uztvērt, un kaut ko šeit arī tā uh, patiesība, kad ja tu, tu cilvēks dzīvo kristietis, kristietis, nevis neticīgi, bet kristietis, viņš dzīvo kaut kur šeit, viņš, viņš nenogalīja šito te, jā, viņš nemir šitām te lietām nost, un dēļ šitā viņš nespēja uztvert Dievu vārdu, viņš vienkārši iet garām, un Viņa tur cieta vai nu lepnība, vai nu nepaklausība, vai nu tur melošana, tur nezinu, šķelšana, strīdā, tas bija kaut kas viņā ir, un dēļ šī, jā, jūs, kā, jūs esat miesīgi cilvēki, jūs esmu devu pieņu, jūs vienkārši nevarat neko vairāk panest. Un, un tā augšana viņa apstājās, viņš ir tur metrs 20 garumā un viss, un, nu, tiksim, atziņa, jā, un viņa nav, viņa nevar, pēc, ka šitas te visi viņu gremdē nost, viņš nav šitani, un ja viņš ir šitani, viņš ir spējīgs daudz ko vairāk. Ja, un tāpēc tas tā nu, parādās arī jaunā darībā, ko Pārlis saka. Un tā pavisam noslēdzošo, kas man tā interesanti uzrunāja, vienkārši tur domāju, daudz lietas uzrunāja, un pavisam pabeigšu ar Salmanu, vienkārši pat kā, cik šitas ir svarīgs. Ja? Salmana pamācībā 16. nodeļa, ka tas nav vienkārši tā uzrakstīts, nu, lai ir, lai zinu, kā dzīvo, kam ir reāls sekas. Zālmēna pamācība 16. nodaļa, 32. pāns. Un tur ir tā. Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas. Uh, Angļu tulkojumā ir tāda, tāds New nu, International version, es esmu nolasījis angliski, un izlūkošu. Ir tā, better a, pa better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. Ja? Labāks ir pacietīgais, labāks ir cilvēks, kas ir pacietīgs nekā karotājs. Uh, un labāks ir tas, kam ir šī paškontrole, ja? šī savaldība, atturības savaldība, tas ir labāks nekā tāds, kas iekaro pilsētas, Un, un interesanti, tas ir atkal šeit, jā, savaldība, jā, nu, paškontrole, atturība un pacietība, izturība, jā. Mūzes sarūktinājās rūktumus, un viņš izteica niedomīgus vārdus. Jā, šķelšanās nenovīdība, jūs esat miesīgi, jūs nespējat neko uztvert vairāk, jūs nespējat, jo jūs dzīvojat šajā, šajā kastē. Un Sāvan saka, tev ir sava valdība, tu esi labāks nekā tāds, kas ir varants vīrs. Tev ir, tev ir, tu esi labāks, ja tev ir savaldība, tu esi labāks par to, kas iekaro pilsētas. Vai mēs kāda, kādu svaru kausi, vienkārši vārds, vienkārši savaldīgs cilvēks, atturīgs vai nu, paškontrole, ja? viņš ir savaldīgs un, un gudrības sāka, viņš ir labāks nekā tas, kas ir iekarojis tur vasarā nezinu, pilsētu, kur cilvēki gavilē viņam, viņš ir iekarotājs, viņš ir, un gudīgi saka, šitas te ir daudz labāks par to, kas tikko iekaroja pilsētu. Šitas ir daudz labāks. Ja, šitas te, tas ir tas, kas ir pacietīgs. Viņš ir daudz labāks nekā tāds, kas ir varants par ko daudz jūsmo vai kas, nu, kā karavīrs, kā te minēts, iespējīgs karavīrs, ja, jā, viņš ir, viņam ir ārē, viņš ir pie, pie, nu, piekrišana vai kā, un viņš saka, nē, pacietīgais ir daudz labāks. Un tas ir tas, uz ko Dievs aicina, un gars aicina arī šodien no šito, un šis es te ir daudz labāks nekā tas, ko mēs ārē redzam, kā pasaules iekarotāji, kā vareni vīri, likās, wow, viņi nu, nu super, ir kam sekot. Nē, šitam ir kam sekot. Ja tu seko šitam, tu nekad nekļūdīsies. Tu esi Tu esi Dieva gribā, tu esi mans bērns, tev uz šo es tev neaicinu. Tā, no šī te konkrētā eh, piemēra es tev neaicinu pat iekarot pilsētas, tev aicinu būt savaldīgumu. Ja? Esi savaldīgs. Un, tad, un ja to savaldību iekaro, un tad tu vispār esi nu, super, ja? Un tas ir tas, kas nāk vispirms un pēc tam pārējais, ja šitā, tāpēc tas ir svarīgi, un tas arī rakstos, viņš, nu, nu atspoguļojās, ja, šajā te, nu, dārzā vai kā mēs nosauksim tajā pašā, Tas ir tas, uz ko Dievs joprojām aicina, un tas ir daudz labāk, ka tu esi tāds, nekā tāds, kas tu esi varens, nenormāli bagāts, ja, un nē, tu esi šitāds, man labāk patīk, ka tu esi tāds, un to Dievs saka, jā, un tā ir Dieva gudrība, jā, un pār visam, ko mēs zinām, ir mīlestība, un pār saka, mēs varam tur, es nezinu, kāda būt, bet ja man nav mīlestība, un kas atkal ja nav mīlestība, mīlestība šeit, jā, uz ko garsā aicina, ne tik daudz ziedot, atdot sevi, kā Nu, vienkārši mīli, mīli to cilvēku, jā, un tu esi uzvarētājs. Jā, nu, tā, jo nu, tā noslēdzošā, nā, jo, jo tik līdz jā, mēs esam šeit, un ja mēs esam šādi, un no sirds nāk tikai šis, vēlns mums netiek klāt, šitam vēlns tiek klāt. Kaut kur dusmas, niekārt vai rūptums, jā, ko mēs redzējām, ko mūžus, jā, sarūpnējums ienāca balda. Jā, vēlns tiek klāt, šeit vēlns netiek klāt. Tur tiek. Un tāpēc tas ir svarīgs. Nu, vienkārši tā, ka, nu, nu forši, jā, nu, tur tā, labi, tā jādzīvo, bet, nu, redzēs, kā sanāks. Nē, tam ir jābūt roku pirkstiem rakstītam, tam jābūt ir starp pacīm, kaut, jābūt ir visur tev priekšā. Tas ir tas, kam tev jāsako, jā, to Dievs saka šodien, un tie vārdi, kas ir bija uh, aktuāli, ko Salmans teica, ir 3000 gadu atpakaļ, kur sanāk, ja? Tas ir tas pats, ko, pā, ko Pāvils raksta, ja? Gars riku gara augļi, gara augļi ir savaldība, gara augļi ir pacietība un miers, ja? Tu joprojām Dievs uz to aicina, tas joprojām ir bijis aktuāli. Un tāpēc ir tā, ka ir vērts par šo lūgt, ir vērts lūgt. Lūkšana arī, saprīti, šeit, lūkšana, <laughs> bez mazliet visu to, lai es tāds būtu tāda, man arī tā īsti nav tāda lūkšana Dievs, kad es lūdzu par, ja, Dievs palīdz man tādam būt, jā. Un tas ir tas, ko Dievs aicina. Un tā. Kā tev izdodas tas? Nu, būt visam tajā pusē tikai. Vai man izdodas? Kā tev tas izdodas? Uh, nu, pilnīgi jau nē, bet, nu, es, nu, no tā, ko es redzu, kā bijis, man Dievs man uzrādīs, ka tu vēl neesi šeit. Jā, tad viss šīs tehnikas, ja par to nu, baltiem meliem, kā viņi nosauc, tik jau nu, kaut kur parādās sirds. Es nedomāju, ka es tāds esmu, bet izrādās, ka tāds esi, un, un tavs sirds nav pilnīgi. Un, no, nu, man līdz galam vēl nav, es neesmu simtprocentīgi droši vien, kas vēlāk tas būs te. Bet tas ir tas, par ko ir vērts domāt, un vērts to atgādināt un lūgt par to. Un Dievs ir tas brīvības pants, ka jūs neesat līdz asniem vēl cīnījušies pret ļaunumu, jo tas ļaunums jau dabīgi tev lien virsū. Nu, viņš liedz. Viss, tās visas lietas, man liekas, nu, ir, ka tu atgriezies un ka tev ir tā pirmā mīlestība un tu tā kaut kā jūti tā visu. Bet pēc tam jau, man liekas, ka Dievs arī liek arī pirmais, kas teica, ka nokavēt autobusus reiz, kas tev sprāga, jā, bet tev bija vajadzīga disciplīna, lai, lai, nu, lai nu, nokontrolētu to sajūtu. Mm. Lai, jo, ka, tas baigi tā, man liekas, arī, kad mēs iemācāmies kontrolēt, ka, Jo man arī bieži aiziet ciet, un bieži tagad teikt, tas ir nu, tā. Bet aiziet ciet, nekontrolē, un jau, jau es sagrākoju, un tikai tad aptver vārds Dievs. Kas tas bija tagad, vai ne? Kas nāca no manas mutes ārā, vai ko tu tikko nodomāji? Un, man liekas, ka tas viss dzīves garumā tu mācīji, nu, ka tas nav tā, ka, ja mēs tagad kāds, lai nedomāju, ka redz, no nu, es neesmu tā, un tur arī gadās sarūktināties tā, bet man liekas, ka tas ir tāds Nu, jā, tāds. Bet, zini kā? Visu mūžu, man liekas, tu tikai var pieaugt tajā. Ir viena lieta, jā, vēl, kas te ir, uh, ir tas ir tas prasa, nu, disciplīna tam nav, bet es viņas jau esmu. Augus, augus rodās tas... ar laiku, un viņš... Bet te nāk runa, runa ir par svēto garu. Ko dara svētais gars visā šajā? Bet es tev tāpēc prasīju, vai tev ir viegli, vai, vai kā, vai tas varbūt nepareizi tā domā, ka tas tomēr process ir, ka tas nav tā. Tas man ir daudz, tas, ko es esmu pielietojis, kas man citādās rakstvietās uzrunājas, ir par to zudīšanos un aiziešanos, zin, darbā tas riedzami, tur tādas lietas bieži, ka vienkārši man tev konkrēti problēmas un nāk ārā, un tu, ā, ko tagad darīt, un Un vienkārši slava Dievu. Dievs, es tev pateicos, un es Bet šito darīju ar prātu, nevis dabīgi. Dabīgi tu zūdies, vai ne? Bet redzi, kā, Bet kāpēc tas, es pārējais? Es tev jautāju, kā tev tas ir, ja man noteikti nebūtu viss tās lietas. Nu, ir daudz, kas, kas ko es jūtu, kad mainījās tikko es satiku Dievu. Mhm. Bet ir daudz lietas, nu, tāpat zūdīšanās vai aprunāšana, kas dažreiz tur vienkārši dabīgi, nu, ka tev pilnas sirds un tu nevar izturēt, un pēkšņi neno, nenofiksē, nē. Ne neesat jau par viņu, to cilvēku lūgšanas jau stāst kādam citam par viņu, kad nu, viņam tur ir kaut kas vai ne. Es nezinu, kā tev tas ir vienkārši, vai tu vienmēr nofiksē. Tā, nu, redz, es to vienu lietu nenofiksēju, kad es izdarīju un Dievs parāda pēc pēc laiks, un es saku, tu zini nepareizi. Un te ir tā labā ziņa, ka Dievs tev parāda, ko nepareizi, ko tu izdari, ja tu, esi, ja tu centies tiešām nu, būt ar viņu un Un tas, ko es saprotu, kā man tas ir, ko es esmu sapratis, tā ir lūkšana. Un arī uz ko Dievs vada, tā ir lūkšana. Un šajā lūkšanā notiek tas, ko tu, tu nekad ar prātu nevari izdarīt. Tu vienkārši lūdz Dievam, tu esi viņu, uh, nu, kā nu, daudz vai maz sanāk, kuram, bet esi lūkšanā, lasi Dievu vārdu un gars darīs to, ko tu ne, viņš tev maina, jo Tāpēc man te vārda nāca, ka Dieva, tāpēc gars ir dots, lai jūs varētu nest šos augļus. Ja? Gars dara to, tevi, dars, gars padara tevi spējīgu nest šos augļus, ja tu viņam lai to darīt. Viņš tev vienkārši pretojas un gars tik un tā ved uz to, viņš tev aicina nāc. Tu kā uz cilvēku uz ielas, nu, nāc valstībā. Un kas notiek? Ja? Nu, ne jau tā, ka tu viņam varu grauj, ja? viņš nāc un tagad Un tu darīsi cilvēki, jo tu nāks vai tu nenāks. Un ja tu atnāks, tad sākās. Un te, te es ticu tam, ka gars dara kaut ko tādu, kur vienkārši nezinu, bet gars palīdz, bet gars ir dot, viņš nav vienkārši tā. Bet kā tev tas ir, kurā brīdī tas ir tā, nu, kurā brīdī tu sadzīt to garu? Tā, ka tev pasaka, kad uh, eh, Ingus, piemēram, kāds tev sāk lamāt, tu tajā brīdī jau uzreiz vārpats mīļas, es tev mīlu, Vai tev ir uzreiz tāda aizsardzība reakcija, ka tu gribi sit pretī, un tad tev gars saka, nē, tas tavs vecais impulss. Tev ir jāsties par to tēmu. Jonas 1,8. Jā, man ir pierakstīts. Un tava muta, lai nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir uzrakstīts, tad tavi ceļi tev izdosies un tev viss laimēsies. Tas tas, ko man teica, ka, tie, nu, ka mēs nevaram saprast ebrejus, jo viņiem tā baustības grāmata ir no bērnības iedzīta, viņi no galvas viņi zina, un viņi var visu laiku viņu apdomāt, un tāpēc, eh, nu, tāpēc viņiem ir tas no, nu, ielikts jau no bērnības iekšā. A, mums tas viss ir, nu, Jā, tā kā sākam. Mēs nedzīvojam no baustības. Kā tas ir? Nē, tas nav par baustību, nu, baustību jau nacelt, viņi ir piepildīti. Nē, viņi ir Viņi ir piepildīti, bet vienkārši par to mēs, tag, mūs, mēs tāpēc nemirstam, ka mēs to visu nu neizdarām. Bet, bet tas, tas ir tas ceļš, pareizais. Tas ir nu, fakts, ka, ja viņš tev no bērnības audzināts, tas, protams, ir vieglāk Jā. nekā, ka mēs tur gadiem dzīvojam mēslos un pēc tam domājam, nu, kā tagad. Nu, tādā ziņā. Jo, nu, patiesi ir tā, ja tev būtu ar šo tev jautājumu, kā es līdz šim te nonācu, kāpēc tu visu to raksti, tu, tu, tu nu, lasīji, teici, uzrakstījām Jo Dievs pakāpeniski runā, un reiz viņš runā tā, ka tu, tu vienkārši zini, par ko runā, ka tas, tas ir svarīgi. Dievs tev, gā, es to, es to, es to neizdomātu, bet Dievs vienkārši tev, tu lasi, lūdz, lasi, domā par lietām, kā arī, ko teikt cilvēkiem, ja kas ir tas svarīgākais. Un, un Dievs tev parāda šādu, ja, šitas man ir svarīgi, ja, un, un lūkšana, uz rokām pirkstiem rakstīti. Visu laiku atgādina, ja? atmiņā, turiet atmiņā. Esiet, nu, turiet atmiņā to visu, ja? Arī tas palīdz, un tā ir tā, nu, zināmērā, disciplīna, ja, jo mēs ideāli, ja mēs esam šim tu miruši, un tu nāc slēdams, ka tu esi kā aka, tev met, tev met bairs vai akmeņus, un klausās, nu, kad būs tas pļukš, ja? Tas pļukš nekad nav. Vienkārši tu esi, nu, aka, kam nav, nu, nav dibeni. Vienkārši tu esi miris šim te visam. Tev lamājas, tev nāk virsū, tu viņu svētī. Ja? Tur ir tie ēs vārdi, ko viņš saka, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Vincent vārdi, par tiem, kas jūs kaitina, reāli kaitina. Viņš saka, lūdz par tiem, ja? Tev kaitina un vienkārši tu sāc paņu lūgt un to jau biežāk to darīs, jo tu, tas tev aizies no ikdienā, ja? Un, nu, un gars, ja tu lūgst Dievu, gars tev atgādinās lietas, kuras tu esi, jo es pa nelūdzu, pa melošanu vispār. Un Dievs vienā mirklī, kad vienkārši esi Dievu, Dievs tev dod grāmatu, lasi, un Dievs pasaka, jā, kā zini, melo. Un kā melo, nu, pasties, jā. Un, un, un tas, ka tu, tu dzīvo, teikt tā, tu dzīvo ar Dievu, tu lūdz viņam, un tu esi labprātīgs viņam, tur ir daudz ko nespēj, to kristu un klupt, un tā arī mums dzīvē notiek. Bet Dievs tev, viņš tev, nu, kaut kādā citniņš parāda. Vai tev ir rūpt, un tu esi sarūpinājies. Met to ārā, nevajag tā, jā. Nu, Dievs tev uzrunā caur šādām lietām, caur grāmatām, caur kādu citu, varbūt, eh, nezinu, ticīgu cilvēku, kas pie runas kaut ko pasaniš, tad, nu, Dievs tev viss teviņ tiek. Galvenais, nu, ja mēs to nu, ņemam vērā. Tā, bet tev atklāsim par šo es domāju, vēl var sakot, vēl būs vairāk, kā precīzāk tev ir gars. Viņš palēja šitais pie sienas. Ah, nu, nepalēja, nu, jā atgādina nu, lietas. Bet nu, tas ir, tas ir tāds, skatīties uz ko jau, bet arī paties Pāvils, viņš pirmā korintiešu vēstulē saka, jā, nu es jums nāk, es jums stāstu, jā, un nu, jūs nespējat to panest, jā, nu jūs šķēļaties, jūs vēl tur sirdaties, kurš ir, kuru, kurā konfesijā es esmu, nu jūs esat miesīgi, nu. Un, bet viņi ir ticīgi cilvēki, viņš raksta ticīgiem cilvēkiem, ne, neticīgiem. Bet tas, ka tur ir, nu, kad ir rakstīts, ka tas, nu, kad, eh, nu, pēc jaunas dzīves ne, jums neatliek neko citu, kā sargāties no nožņautā asinīm, kā tur bija vēl kāpības, netiklības, kas bija tās lietas. Es, es saprotu, ka tas gan kaut ko nozīmē, ka, eh, nu, mm. ka tas tomēr ietekmē tavs, nu, tavu mūžībā kaut ko. Nu, to es tā saprotu. Tas arī interesanti, nu jā, tu, nu ir jā, ka, ka Jēkabs tur runā, jā kad mums un svētiem garam atpatīcies, jums mm. to neuzlikt vairāk neko tādu, dabīt tieši atbildes uz, uz ebreju, uz jūdiem, ja viņi teica mm. jāpareizās, ja blagaidīšanas jūs tur nevarat tik nu, jā, un tas vienkārši, tas, nu, tas vien tomēr nozīmē, ka šīs lietas ir, nu, tomēr kaut ko izšķir mūžībā, un tas nav tā, ka, nu, tur dāru nožēlu, bet, ka to var lielās auzēs iebraukt, es tā saprotu, ka tas ir svarīgi. Es tā īsti, es gamai nesapratu, kāpēc nu, tieši... Darba ir atsevišķa tēma, jā, jo, pa, jo paliek arī balslī, nu, kā teikt, uh, Jo arī apstākļu darbos ir pat teikts, nu, jums ir sa, nu, sava balstības mācītāja. Tur ir interesants teksts ir tālāk. Bet, nu, jā, mēs neesam padoti balstību, un tāpēc jau ir atkal nonākam pie tā, ka, ko ja es saku, jā, tas, kas mīl, tas piepildīs balstību. Un te ir tā, ka tad, atkal no šī te visa, atkal tas ir nākamais jau, ko vairs runāt, jā, mīlestība. Tu dzīvo pilnīgi, tu dzīvo mīlestībā, mīli Dievu un mīli savu tuvāko. Un šis te viss tev patiesībā, viņš viņam jānāk ārā no tā. Ja tu dzīvo mīlestībā, tu esi balsvei piepildījis. Tev vairs neko nevajag, tu, esi, tu dzīvo mīlestībā. Ja. Un gars dara savu, gars vada. Balsībā mēs neesam vairs padomāt. Bet tā ir, tā ir caur lūkšana, jā, kad lūkšanā Dievs ir daudz ko parāda. Nu jā, tas ir tas, ko Nu jau kādam pārdomā, kad mazāk, kādam vairāk, nu, kāds ar to lūgu. Tā, laiks jau pagājuši padraudzību. Jā, varbūt varētu noslēgt lūkšanu. Tad varbūt eh, par nedēļām, tad jā, sagatavoju. Ā, desmit savs. Kas tad? Desmit savs. Ah, jā, man vajag, jā, tā vēl mums vajag paziņot savā. Ah, jā, paziņojumi, jā. Ļoti dīvaini piekāpē. jā, šodien ceturk. Jā, tās paldies Tev par šo dievkalpojumu.